Значи, реков, Јован 11 глава. Сеја малко да се подсетиме, за да ги врземе и овие стихови, кои што планирам за вечерва да ги поминеме. Овде во Ерединен превод насловот на оваа глава е Смртта на Лазар. Значи, предходно на крајот од 10 глава во Јован прочитавме дека Исус, откако не бил прифатен во Јудеја, односно зеле камења повторно евреите да го каменуваат, после онаа негова изјава јас и таткото едно сме, Ке премине на другата страна од Јордан, во Витавара, или некои преводи го нарекуваат и тоа место Витанија, на некаде околу 40 километри оддалеченост од Ерусалим, на местото каде што Јован крштеваше. Велат тие стихови и таму неговата вест беше многу повеќе прифатена и мнозина поверуваа. И спомнавме еден момент дека Тамо неговата вест беше прифатена токму преди тоа што, една од причините, голема причина е затоа што и веста предходно на Јован Крстител беше прифатена. Неговиот предходник. Така да многу полесно луѓето може да го прифатат и самиот Месија. Е сега доека е таму, Марта и Марија, две сестри, пуштаат гласник да му кажа на Исуса, да му сообщи дека Лазар, нивниот брат, оној кого што Исус многу го љуби, и не само него, туку целото тоа семејство. Знаеме, сме читале и во Библијата, и во Коптежот на вековите, Исус милеел често пати да навреќе во ова семејство, затоа што сите овие три личности, и те како сакале да го слушаат и да се поучуваат од него. Јован, ако читате од Духот на проштото, е еден, э, се извинувам, Лазар, е еден од најверните Христови следбеници, опишен како таков. Иако тивок, повлечен, никаде го нема, не кажал ни збор, а што е интересно, о, може би за понатомо меѓутоа ќе спомнам, не, не кажал ни збор после Воскресението кога ќе се судрите со некој од друга верска заедница кој што сметаат дека има живот после смртта, тој ще кажете ми го примерот со Лазар. Зошто тоа Лазар молчи, а бил четири дена во гроб? Па молчи затоа што нема што да каже, затоа што сабиот Исус во оваа иста глава смртта ја споредува со сон до безсвесен сон. Може да се случи некоја кога сонува, а, мислам, кога сте кога спие, значи да и да соните нешто. И тоа овде а, во случајот на смртта, тоа е сон кај што и подсвеста не работи, ништо не работи едноставно. Вие не сте свесни за ништо под сонцето што се случува. Така да еве Лазар ништо не <laughs> не спомнал после воскресението. Мегуто не сме стигнале се уште до воскресението, сега баш оваа вечер ќе спомнеме. Значи, стига тој глас до Исуса, дека Лазар е болен, Исус ја прима пораката, интересно е што кажа во четвртиот стик, дека таа болест не е за умирање, не е смртоносна таа болест, туку за да се прослави Бог. И точно е, Господите како ќе се прослави. Со едно големо дело. Ќе го воскресне Лазара. И сега чудно. Никој во оваа глава не сваќа зашто Исус постапува така како што постапува. Слушнал дека Лазар е болен, односно, самиот тој ќе сообщи, знае и кога починал, ќе им каже на своите ученици, тој спие, односно е умрен, и ќе остане уште два дена во Витавара, значи не побрзал да оди и да го исцели, како што исцелувал цели градови и села. Што намерно се задржал уште два дена за да стигне на четвртиот ден, откако тој бил погребан. И кажавме, една од причините е затоа што тогаш се верувало дека три дена душата се шетала, не знам, па дали да се врати, дали Демек се, се, се, се мисли дали да се врати во телото или да не, знаете како што кај нас е традиција 40 дена, по 40 дена се оди на гробот и така натаму. Тоа е една причина, втора причина затоа што <clears throat> предходно кога Исус ќе воскресне керката на Јаир, никој не поверувал дека таа всушност била мртва. Усметале дека била едноставно онесвестена, во безсвестна состојба, па тој само ја освестил. Значи се било добро смислено, меѓутоа Не невообичаено и не разбрано од Марта и Марија. Го ми тоа, запрашете се. Некој кој што толку многу ве люби, ве испрекате порака, очекувате од него помош, затоа што го знаете како голем лекар, а тој го нема. И наистина чудно. Кога не би знаеле што следува. Ја знаеме средбата на Марта со Исуса. Марта му вели, исто како што и Марија ќе му каже подосна, ти да беше Господе овде, Лазор, нашиот брат, немаше да умре. И точно. Исус е живот, а и воскресение. Значи, не само живот, туку и воскресение, така ќе каже на Марта. Точно Исус таму каде што е, смрт не може да постои. Тој е живот одавец, Но Марта не можела да поверува. Да, рекла, се секјавате му одговорила, откако Исус ќе каже, твојот брат ќе воскресне. И така ќе му рече, па да, ќе воскресне. знам, ама во последниот ден. Значи, теолошки добро подкована и знае дека во последниот ден ќе има воскресение, за кое што е денеска малку стана збор. Но Исус мислил нешто друго. И ќе каже Исус, јас сум воскресение и живот. Еве, да ги прочитаме овие стикови од минатиот пат, што ги поминавме. Дваесет еден, два. Добро, во ред. Видите, таа вели, Значи да се навратиме малку и на овој стих. Марта му вели, Господе, ако беше ти овде, брат ми немаше да умри. Потом потоа му вели, но и сега знам, што и да посакаш од Бога, Бог ќе ти даде. Значи, најзлед покажува вера, да, и имала вера, не дека немала. Но, во ова се, никако не спаѓа и не мислела на воскресение, дека Лазар ќе стане од гробот. Сега. Уште истиот ден. Ќе го видиме тоа и во денешното проучување. Зошто велам дека не мислила на тоа? И откако Исус ки рече, твојот брат ќе воскресне, Марта нели му вели, знам, во последниот ден. Исус и вели во 25 стих, јас сум воскресение и живот, кој верува во мене и да умре ке живее, и секој што живе и верува во мене нема да умре довека, нема да умре за сета вечност, и големото прашање, го веруваш ли ти ова? Спомнав минатиот пат прашање кое што често пати го поставување го поставуваме на при погреб. И кога ќе спомнам пак често пати сум бил сведок на тоа да гробарите пред се, а меѓу нив и други некои така гости пријатели се смешкаат. Затоа што не веруваат. Марта поверува во дека Исус е воскресение и живот Не. Иако му кажала предходно, знам дека што и да побараш од твојот татко, тој ќе ти даде. И видите како му одговара на тоа, да, Господе, поверував дека си ти Христос, Синот Божи, што треба да дојде во светот. Одлична изјава, многу силна изјава, слична на онаа на Петар. И тоа не му дава одговор на тоа, дали верува во тоа, дека тој е воскресение и живот. И еве сега ќе видиме, значи денеска од 38-миот стих, значи токму воскресението, ќе го разгледаме. Читаме од 38-ми. А Исус пак се нажали во себе. Зошто се нажалил? Затоа што во предходниот стих на собраните велат не можеш ли овој што ги отвори очите на слепиот да направи овој да не умре? Значи, Лазар да не умре. На значи, тој пат постави прашање, можеше ли Исус тоа да му направи? Па нормално нека можеше. Но не го направи, затоа што подготвуваше нешто поголемо. Се со цел, сите да поверуваат, меѓу кои и неговите ученици. Пред се и тука и Марта и Марија, исто се на список, кои што не верувале. Значи се нажали поради нивното неверие. Дори Исус прошолзи поради лицемеријето и поради неверијето и поради тоа што гледал како голем дел од тие кои што биле присутни на погребот на Лазари кои што жалели и тажеле по него, еден ден ќе бидат изгубени за сета вечност. Исус за тие жалел и плачел. И сега ќе се случи оно што никој не го очекувал. Се нажали во себе и дојде до гробот, тоа беше пештера и камен навален на неа. И рече Исус 39 стих. Кренете го каменот. Ова никој не го очекува. Најмалку Марта. И видите што вели Марта. Еве доказ дека таа воопшто не очекувала вакво нешто. Му рече, Господи, мири се веќе, смрди. Има четири дена откако е умрен. <laughs> Што имаш сега ти да правиш со мртов човек? Мислам да го тргаме па каменот, па... Мислам, смрди. Четврти ден е веќе. Не знам дали сте имали прилика, ама, мислам, јас лично не сум имал, ма, односно, да, која на мајка, меѓутоа, уште, уште следниот ден се осеќа некоја реа, мислам, од мртов човек. Само, што ќе пренокева, па затоа, нели, ги носат во тие ладилници и така моите, ако треба да се одложи погребот, па да да потрае тоа тело уште некое време. Значи, еве доказ дека Мар, Марта воопшто не очекувала дека Исус вакво нешто ќе направи. И спомнав минатиот пат, пак ќе кажам, често пати, во тешка ситуација, кога жалиме, кога сме во неволја, Господ го нема никаде. Не се чини како да доцни, како во овој случај Исус доцни два дена. Мислам, останал уште два дена тамо, навидум не заинтересиран. Не, Господ не доси, никогаш не треба да губиме верба, зато што, пак ќе кажам тие зборови, ако Господ ви одговори на молитвата, тоа е со цел да ја затврсти вашата вера. Ако одолговлекува, сака да ја зголиме вашата трпеливост, да ве зајакне, да бидете трпеливи. А ако одговара со не, некогаш, е тоа што тоа е така затоа што подготвува нешто посилно од оно што вие сте го очекувале. И поголемо, и поубаво. Како во овој случај. Навидум, значи, мислам, на повидок е најголемото чудо. Исус ќе го воскресне мртвиот Лазар после 4 дена. Исус и вели на Марта, на овие незини зборови. Нели ти реков, сети се, ти реков дека ако веруваш, ќе ја видиш славата Божија. Големиот проблем со кој што се усочува Исус цело време доека е со учениците, и, ово, и во овој случај, а и денеска, е да влее вера во своите следбеници. Е, дали ќе најде вера која ќе дојде на земјата? тоа е големо прашање. Многу важна работа, верата. Нели ти реков, Овде се повикува и на, веројатно, кога гласникот му дошол и му е кажал веста, тој пратил назад вест, веројатно, за да слушнат Марти и Марија дека оваа болест не е за смрт, не е смртоносна. Ама, знаете, сепак се случило Лазар да умре, тие биле збркани малко. Но, не било смртоносна, затоа што Лазар само 4 дена ќе помине во гробот, потоа <laughs> повторно ќе стане жив и здрав како големо сведоштво. И тогаш го дигнаа каменот каде што лежеше умрениот. Интересно ова сигурно сте слушале проповеди. Зошто Исус им вели дигнете го каменот, Зошто не можел ти тој да го крене, да, само да каже, па каменот ќе се тргнал. Меѓутоа ете е таа соработка. Она што човек може да го направи, со своја сила, односно, да, тој Господ не мора да употребува некоја вонземска надприродна сила. Туку бара соработка, сака соработка. И тоа го, да, тоа го дигнаа каменот, каде што лежеше умрениот, а Исус ги подигна очите угори и рече, и сега интересно е ова, Ще се посетите на Дейвид Гейтс овде, на неговото искуство за милион и пол долари и купувањето на онаа телевизија. Без пари човекот купил телевизија која што коштала милион и пол долари. Тоа односно телевизиска мрежа. Во Боливија ли беше, во Венецуела ли беше? аз постојано се бунам, меѓутоа тамо некаде беше, Боливија мислам. Не е битно. Што вели Исус? Ги крева рацете угори и рече, Оче ти благодарам што ме услиши. Чекай, па се уште не е услишено, ништо. Ти благодарам што ми услиши. Се секјавате ли дека Дейвид Гейтс, познат наш мисионер, цело време се молел, па година, не знам колку време се одолговлекувало, го чекале овие собствениците на телевизијата кои што сакале да му ја продадат. Он немал скршен динар во джебот, за да на крајот добие онака шамар од Господа и Господ му проговори му рече, доста молиш, доста бараш, почни да благодариш. Да, Па тоа е вера. Уште него, да. што е вера? Да веруваш во што не, не се гледа, мислам. Не го гледате вие. Е, тоа е вера. Значи да благодариш дека веќе Господ ви услишил, да му благодариш дека те истилил од ете тешката болест, е тоа е вера. Да веруваш дека навистина сето тоа ќе се заврши добро. И овде Исус дава пример за тоа. Оче ти благодарам што ме услиши, вели. И уште додава, јас знаев дека ти секојаш ми услишуваш, како тоа знаел дека секојаш го услишува? И како тоа ние секојаш треба да бидеме сигурни дека Исус, односно Господ не услишува? Ако ја имаме таа тесна заедница со Него, ако навистина добро го познаваме, а Тој секојаш го сака нашето најдобро, тогаш секојаш треба да бидеме сигурни да знаеме дека Тој ќе не услиши. Нормално кога е по Негова воля. Јас знаев дека ти секојаш ме услишуваш, но ова го реков заради народот што стои наоколу за да поверува дека ти си ме пратил. Негова желба е да сите поверуваат, сите до еден. И затоа тоа го изговорил и затоа и ќе викне со силен глас. Да не, да, што морало Исус да вика? Лазаре излези! Морало ли да вика? Не. Меѓутоа, викнал силно И сето тоа го изговорил заради целиот насобран народ, за да померуваат. И кога го рече тоа, кога го рече ова, извика со висок глас, Лазаре излези надвор. Тоа е, значи, вид на пештер, камен, каменот е тргнат настрана, Исус вели Лазаре излези надвор. И излезе умрениот завиткан во платно по рацете и нозете, веројатно не можел, тешко се движал, нели? Што завиткан целиот. А лицето забрадено со крпа и Исус им вели одвиткајте го и оставете го да оди. Само жив може да оди. Лазар е жив. После четири дена во гробот. Неверојатно. И ова чудо, овој настан ке, ќе, ќе направи пресвртница во Христо, Христовата мисија. Од тука, од 12 глава понатаму, значи цели 10 глави Јован користи за да ги опише последните неколку денови од Христовиот живот, кога веќе едноставно ќе гледаат начин, било кој начин да го уапсат и да го убијат. Зашто ова не е моделово прилог, иако мнозина ќе поверуваат. Мнозини денеска веруваат. Ова исто е напишано, секјавате на почетокот спомнавме, Јован го пишувал ова Евангелие, малку покасно од останатите, и е напишано токму за втора генерација, за генерација како некоја од нашите генерации, како сите нас, кои што не биле Христови современици, не живееле во тоа време. Блажен е оној, нели, кој што нема да види, ќе поверува. И сега, сакам да свртам малку на, на една друга страна. Видете, тука Господ се прославил, тука се манифестира неговата сила и семоќ. Лазар е излези надвор. И мртов човек, физички мртов, после 4 дена во гроб, смрди, почна да смрди, излегува од гробот, жив. Е сега. Ние насекаде сме обколени со смрт. Значи, смртта царува буквално, затоа што и гревот се уште тука. Но сакам да проговорам малку за сега за духовната смрт. Иако Господ е силен и може да дигне физички човек од гроб, може ли да не, да не дигне од духовната смрт, ако сме таму. Еве, ќе спомнеме неколку случаеви како може човек да се најде во духовна смрт, односно духовно да е мртов. Денеска некои стикови се спомнаа, еве ќе малку и тие стикови што денеска се спомнаа, што ја не ги спомна, па ме потикнаа да малку ја свртам темата и во овој правец. Пета глава Јован, отворете. Од 24 до 29. Вистина, вистина ви велам, вели Исус, кој го слуша Словото моје и верува во оној кој ме пратил, има живот вечен и нема да дојде на суд, туку преминал од смрт во живот. Дваесет е, да читаме, не мора сите. Не чудете се на ова, зашто иде часот кога сите кои се во гробовите ќе го чуат гласот на Синот Божи. И ке излезат кои правиле добро ке воскреснат за живота, кои правиле зло ке воскреснат за осудување. Иако ова буквално се однесува токму на двете воскресенија. Воскресенијето на праведните и на а, злите, но, како што ја ни спомна, и на едно трето воскресение. 25 стих го прочитавме или не? Не. Што е 25 стих? Вистина, вистина ви зборувам, иде часот и веќе е дојден. Сеќавате денеска спомнато беше. Како тоа веќе е дојден? Иде часот, нели, како што Марта рекла, да, знам дека ќе воскресне мојот брат, ама во последниот ден. При второто Христово дајање ќе воскреснат праведните. Илјада години после тоа ќе воскреснат злите ама веќе е дојден часот, за кого се однесува ова? Токму за духовно воскресение. Веќе е дојден часот, кога мртвите ќе го чујат гласот на Синот Божи и тие што ќе го чујат ќе оживеат. Мхм. Овде се спомнува слушање на Божиот глас и оној кој што верува. Знаете, човек се најде во духовно мртвило ако полека, полека престане да го слуша Божиот глас, а за сметка на тоа слуша многу други гласови. Но гласот Божи е тој кој што може да го дигне повторно од гробот, од духовна смрт. Слушањето на Словото и верата се два елементи многу битни, за да човек не потоне во духовна смрт. Е се 1 Јованово 3.14, и тој стих беше спомнат денеска. 1 Јованово послание 3.14. Трета глава, 14 стих. Ние знаеме дека преминавме од смрт во живот, како? Вели, бидејќи ги любиме браката своји. Оно што него люби братот свој, тој останува во смртта. Како човек може да се најде во духовна смрт, ако него люби братот свој? Тој е духовно мртов, според стих. Останува во смртта, вели. која смрт не се станува збор за буквална смрт овде, току? Токму таа духовна смрт. Духовно е мртов оној човек кој што не го љуби својот брат. А оној кој што го љуби својот брат, вели, преминува, преминува од смртта во живот. Иако ова беше спомнато денеска во контекст на вечниот живот. Значи, љуби го братот свој. Јаков 2.20. Послание до Јаков 2.20. овој познат стик, што вели, не сакаш да разбереш ли суетен, суетен човеку дека верата без дела е мртва. Ако исповедате вера, ако сметате дека имате вера, дека сте верни, ама нема дела во вашиот живот, тоест таа вера е мртва, всушност вие сте мртовец, духовна смисла на зборот чиеве ситуации, нафрлам само ситуации за да видиме како човек може да се најде во духовна смрт. Верата без дела значи смрт. Можете колку сакате да зборувате, меѓутоа ако да не читаме погоре, нели во истата глава кај што баш еден практичен пример е спомнат. А, каде беше? Каква е ползата, браке мој 14 стик, ако некој рече дека има вера, а дела нема, може ли верата да го спаси? Ако некој брат или сестра се голи и немаат што да јадат, па некој од вас им рече, одете си со мир, гледайте, грејте се и наситете се, а не им даде што им е потребно за телото, каква полза? Токму тој, тој практичен живот наш се гледа дали има вистинска вера, А ако има вистинска вера, ќе има автентични дела на таа вера. Ако ги нема, тогаш може тоа да значи и дека сме замрени. Може би не умрени, ама замрени во духовна смисла. Сеја, Матеј 23 глава да отворим. Позната глава, каде што Исус ги осудува фарисеите за многу нешта и меѓу другото, Што спомнува овде? Матеј 23 глава, 27 и 28 стих. Тешко вам книжници фарисеи лицемери, значи го судува лицемеријето поточно, не, фарисе, не самите луѓе, Зошто многу личите на варосани гробови, што однадвор изгледаат убаво, внатре се полни со мртовечки коски и секаква нечистотија. Еве една многу тесна поврзаност со случајот со Лазар. Лазар се наоѓа во гроб, иако таму се уште нема коски, затоа што само 4 дена се поминете од неговата смрт. А овде Исус им кажува на книжниците и фарисеите дека однадвор гробот е супер, среден, варосан, а внатре само коски. Така и вие однадвор им се покажувате на луѓето како праведни, а внатре сте полни со лицемерност и беззаконие. Лицемерието како еден голем греф лицемерието како една голема пречка за да бидат осведочени другите во Божиот карактер, во Божијата сила. Овде е нападнато лицемерието. Ако лицемерието е дел од нашиот живот, ако беззаконието е дел од нашиот живот, тоа што ние сме духовно мртви. И сега да отидеме, отидеме на кратко во прва а, книга Цареви, 19 глава. Прва книга Цареви, ќе речете сега што бараме овде, ама оној кој што добро ја познава Библијата, ќе му текне дека овде е случајот со Илија, кога бега од завела и ќе влезе во пештера. И ќе падне во депресија. Деветнаеста глава од девети стих, да се И Влезе таму в една пештера и нокеваше во неа и ете, би кон него слово Господово и Господ му рече, зошто си овде Илија? После ќе му рече, излези Илија. Слично како што Исус ке повика по Лазар, во овој случај нема да повика. Господ нема да повика. Затоа што посебна лекција треба да му одржи на Илија. Во првиот случај со Лазар, Господ повикал, излези Лазар од пештерата. И тоа било пак пештера. Овде Илија депримиран, разочаран, после големиот успех на Кармил, бега од една жена, жената на царот, и се крие во пештера. И Господ му упатува порака, зашто си овде Илија? Не треба тука да бидеш. Предходно читавме утрески стихови, прекрасни. Светлина на светот, сол на светот. Ако ние, нашиот христијански живот, значи доање во сабота во црква, и оде ние дома и толку, и дори може би дома проучаваме, дори може би дома растураме на интернет, гледаме проповеди по 10 на ден, ама не излегуваме никаде да светлиме, е тогаш нашиот дом, или дори нашата црква може да биде пештера за нас. Од која што треба да излеземе и Господ се чуди и може да не упаде таа порака. Што правиш ти Илија тука? Што правиш ти Олгице, ти Борче, ти било кој од нас, што правиш, не ти е тука местото. Да, вред, по сабота, да. Ама само сабота ли е? Го прашање. Или се разочарал, сметал дека е последниот, единствениот, нема друг верен. Сите го оставили Господа. Обесхребрен, во депресија. И тој му го вели во 10 стих, да не го читам 11 стих, Бог му вели, излези и застани, излези. И застани на гората пред <clears throat> лицето Господово, и оти Господ ќе помине. И голем и силен ветер, кој ридови урива и соборува карпи пред Господ, но не е Господ во ветрот. Че помине еден вир, ветер, ураган, торнадо, како сакате да кажете. Но не беше во ветрот. Земјотрес, но не е. Господ не е во земјотресот. По земјотресот оган, но не, Господ не е во огнот. По огнот здив од тих ветар, или тиво глас во другиот превод. И тука беше Господ. Е сега за некого, кој што може би веќе се претворил во коски, од духовна смисла, може би Господ треба да повика силно, излези! Кај Илија е друга состојбата. Не отишел премногу далеко, тоа е депресивен. Знаете, депресивен човек, отидете, па, па викајте му во лице, што ефект ќе добиете од тоа. Што правиш ти тука? Ајде излези. Немој сега да ми се правиш. Ова она слабак. Не. Господ знае како со секој од нас да постапи. Човек во депресија, тивко ќе му престапиш. Ќе го окрвиш. А и друга лекција, сјавате една зборувавме за депресијата. Илија се научил на, на силни, големи манифестации Божји оган симнува од небото и така натаму и така натаму. Знаете, во Кармел што се случило. Но дали и секогаш силните и големите манифестации и јаките искуства во нашиот живот се само доказ дека Бог е тука и дека Бог е со нас? Не. Може ништо позначено не се случува во нашиот живот, но ако го слушаме тој тиво глас, гласот на Светиот Дух, и ако живееме така како што тој ни вели, и тоа е доволен сигнал И доказ дека Господ е со нас. Господ е тука. Да, така постапил Господ со Илија, Илија ќе го послуша и ќе тргне, односно ќе продолжи со својата работа. Она што бил повикан. Значи, Че не се случи црквата или нашиот дом да стане наша пештера, да станеме духовни мртовци, Господ да вика по нас. Но, да не забравиме, Господ е силен, Господ е, Господ е семокен. Ако можеше Лазара да го дигне физичка смрт, да го воскресне, тогаш може и нас, и без оглед на тоа во каква духовна смрт се ноѓем, ако го слушнеме гласот и ако веруваме, дали верувате дека нема не а, Нема безнадежен случај. Кој збориме за духовна смрт, освен, нормално, ако човек веќе хула на светиот дух. Таквиот не може веќе да го слушне гласот. Тука е гласот. Тука е Бог. Не напушта. И то не може тој да го слушне гласот. Но седојка има надеж, а, односно, има надеж седојка може да се слушне тој глас. Дали верувате дека нема безнадежен случај? Дека Не знам колко да сте мртви со години да сте, може би излезени од црква и не ви интересира Господ, Господ може да ве дигне. Не само четири дена. Лазар бил четири дена во гробот. Или, не знам, се вртал некој ден таму во пештерата. Ајде да отвориме во Езекијал 37 глава. Секјавате ли што имавме таму во Езекијал 37 глава? Еднаш држев проповед на оваа тема од одамна. Во Езекијал 37 глава имаме поле со суви коски. Е, ово веќе, веќе станува збор за смрт, ама баш смрт. Каде веќе имате коски и тоа суви и сушени коски, нема веќе ништо во нив, никаков живот, трага, ништо нема во Од живот, ништо нема. И што вели овде? И се спушти раката Господова е, значи, она видение што ќе го добие Езекијал. Врз мене и Господ ми изведе преку духот, ме постави среде полето, а тоа беше полно со коски и ме проведе околу нив, а таму имаше многу, многу коски во полето и тие беа наполно суви. Како што кажав, никаков живот. И ми рече, сине човечки, ќе оживеат ли овие коски? Со други зборови, веруваш ли ти во ова? <laughs> Дека јас можам да ги дигнам. Дека јас сум живот и воскресение, сине човечки. Ќе оживеат ли? И реков, Господи Боже, ти го знаеш тоа. Па ми рече, изрчи пророќство за тие коски и кажи им, коски суви, чујте го Словото Господово. Е, повторно, Слово Господово. Дух Свети овде е присутен исто. Силата на Духот. Пети стих, така им вели Господ Бог на оние коски, еве јас ке внесам во вас дух и вие ке оживеете Ќе ви дадам жили, ќе направам на вас да израсне месо, ќе ве покрием со кожа и ќе вдахнам во вас дах, па ќе оживеете и ќе познаете дека јас сум Господ. Видите, ќе внесам во вас, вели, ќе ви дадам дух, а после дах. Овој дух не станува збрзона енергија, дахот, животот. Ќе оживеете и ќе познаете дека јас сум Господ. Еве, едно охрабрување дека нема безнадежен случај. Може би сме западнале во некоја апатија, може би сме веќе мртви духовно. Може би се криеме во нашата пештера. Може би доаѓаме во црква, но сепак живееме во некоја пештера своја. Но се семокинот Господ, ако го воскреснал Лазар, направил големо, најголемото чудо, јас ќе кажам уште поголемо чудо, за мене уште поголемо чудо е што сите <laughs> ние сме тука овде. Господ не извел од таа духовна смрт, од тој свет, уште поголемо чудо е тоа. Или пак, ете, ако може би и сме во црква и со години сме неактивни или че значи, тоа се знаци на духовна смрт, уште поголемо чудо е да од нас направи Господ мисионери број еден. <laughs> најголеми мисионери, како самата Самарјанка, сетите се само каква мисионерка станала таа, после веста што ја примила од Христа. Значи, за Господа се е можно, ништо не е можно, ништо не е невозможно, в сушност. Лазар станал, тогаш може да стане и Борче, и Трајче, и секој од нас. И да светли И само да се навратиме уште за еден-два стиха во 11 глава Јован и да видиме каков ефект имало ова големо чудо. Значи Исус е во Јудеја, во Витанија, мало место, село, на 2-3 км од Јерусалим, и ова чудо тука се случува, значи тоа е во Јудеја, каде што воопшто не бил прифатен, Но еве што велат зборовите, 45 стих, откако излезе Лазар. Тогаш мнозина од јудејците што беа дошли со Марија и видоа што направи Исус поверува во него. Слава на Бога. Но, како што и секогаш вистината предизвикува разделби, поделби, така и овде се случило. Мнозина поверувале, но некои што направиле? 46 стих, некој од нив отидо кај фарисеите им рекоа што направи Исус. Некој од шпионите, кај што е Лелен Вајд во копчешот на вековите, отидоа и ги известија. И сега дури настанала паника, меѓутоа за тоа следниот пат. Настанала паника во самиот Синедрион. Замислете си, паника предизвикала ова чудо, ова објава на Господовата слава во раководството на Божијата црква тогаш. И тие што решиле на брзина, овој мора мора да го убиеме, нема готово, готово, не руши, ќе не сруши, ќе не ги земе сите верници. Ако не го ликвидираме, и не само него, во 12 глава Јован ќе прочуваме, ќе читаме и Лазар бил цел да биде ликвидиран и убиен, затоа што тој бил сведоќството исто така, живиот Лазар, кој што знаат сите дека умрел и дека бил 4 дена во гроба. Жалосно од една страна, но од друга страна големо охрабрување. Нашиот Господ е семокен. Нека му е слава на Господа. Амин.